1992 թվականից սկսած յուրաքանչյուր թանգարանային միջազգային օր ունի թեմա եւ Իկոմը հրապարակում է տվյալ թեմայի հետ կապված միջոցառումները։ Այս տարի եւս Հայաստանի եւ Արցախի 116 թանգարանները հանդես կգան թանգարաններ, կայունություն եւ բարեկեցություն խորագրի ներքո։ Խորագիրը խորթանշական է, երբ աշխարհում ընդհանրապես եւ տարածաշրջանում մասնավորապես ամենաշատը կայունության կարիք կա։ Ունենալով հազարամյակների պատմություն ու մեծ արժեք մշակութային ժառանգություն, Արցախն աշխարհին ցուցադրելու արժանի թանգարանի շատ բան ունի։ Մինչև 44-օրյա պատերազմը այստեղ էլ թանգարանային գիշերը նշվում էր ջողտոնախմբությամբ, արտասահմանյան այցելուների մասնակցությամբ։ Հիմա այլ են իրողությունները, շրջափակված Արցախը համեստ է ապրում եւ առավելապես խնդիրներից խոսում, նաեւ մշակութային խնդիրներից, քանի որ ի պաշտպանություն մշակութային արժեքների պահպանման քաղաքակիրթ աշխարհի բարձրագույն խոսքերի ներքո այսօր հազարամյա հայկական մշակութային արժեքները ոչնչացվում են, բղծվում են մեկ այլ այսպես կոչված ճակերտավոր քաղաքակիրթ ողջ պետության Ադրբեջանի կողմից։ Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանն օրն իր համեստ պատերի ներսում է նշում փոքրիկ միջոցառումներով նախատեսված միայն արցախցիների համար, այլ այցելուներ թանգարանը չունի։ Արցախը շրջափակված է գրեթե 160 օր, իսկ միջազգային զբոսաշրջիկների ու առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ օտարերկրացիների մուտքն Արցախ անհնար։ Հունվար մայիս ժամանակահատվածում ընդամենը 350 այցելու են ունեցել, այն դեպքում, երբ տարեկան 25-30 հազար այցելու ունեինք, ովքեր հիացած էին հեռանում մեր ցուցանմուշներից, ասում է թանգարանի տնորեն Ժաննա Արստամյանը։ Արցախի Պետական Պատմաերկրագիտական թանգարանը մեր երկրամասի միակ թանգարանն է, որտեղ ներկայացված է Արցախի պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Թանգարանի առաքելությունը կայանում է նրանում, որ մենք մեր աշխատողներով հավաքագրում ենք, հաշվառում ենք, ուսումնասիրում ենք, պահպանում ենք եւ հանրահրճակում ենք մեր բնության Սարգսյան ու ժողովրդի կողմից նրա հազարամյակների պատմության ընթացքում ստեղծած մշակութային արժեքները։ Բայց մեր թանգարանի առաքելությունը միայն այդ մշակութային արժեքների հավաքագրելը չէ, դրանք պետք է պատշաճ ձևով նաև պահպանել ու մաքսիմալ անխաթար վիճակում փոխանցել հաջորդ սերունդներին։ Իսկ անխաթար պահել ցուցանմուշները հեշտ գործ չէ։ Թանգարանում վերջին անգամ վերանորոգում իրականացվել է անցյալ դարի 70-ական թվականներին եւ առհասարակ թանգարանի ներկայիս շենքը թանգարանի գործունեության համար ընդամենը հարմարեցված շինություն է։ Թանգարանը պետք է ունենա համապատասխան տիպային շենք։ Մեր թանգարանը տիպային շենք չէ։ Սկզբում այն որպես բնակարանային շենք էր գործածվում 1938 թվականին, երբ ստեղծվեց թանգարանը, այն ուներ ընդամենը 1 բաժին, հնագիտության բաժինը։ Այս շենքը, որտեղ հիմա մենք գտնվում ենք, այս շենքի առաջին հարկը տրվեց հանգարանային գործնեություն իրականացնելու համար։ Պետք է ասեմ, որ այս շենքի երկրորդ հարկում շարունակում էին ապրել մարդիկ։ Արդեն 1960-ական թվականներին հանգարանային գործնեություն իրականացնելու համար շենքի նաև երկրորդ հարկը տրվեց, Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանը ստեղծվել է 1938 թվականին, ուներ ընդամենը մեկ բաժին, որի գործունեության համար հատկացվել էր սենյակ ներկայիս քաղաքապետարանի շենքում, ապա հիսնականներին թանգարանը տեղափոխվել է այնտեղ, որտեղ տեղակայված է հիմա էլ։ Այդ հավաքածուները, որ մենք ֆոնդում պահում ենք, բարբերաբար հանրայնացնում ենք ժամանակավոր ցուցադրությունների ձևով։ Եվ թանգարանների միջազգային օրվան նվիրված մայիսի 18-ին մենք կազմակերպել ենք նոր ցուցահանդես ցուցահանդես նվիրված Արցախյան ձեռագործ գորգերին եւ ցուցահանդեսը կրում էր Արցախյան գորգի առեղծվածը։ Թանգարանն իր այցելուներին ներկայանում է մշտական ու ժամանակավոր ցուցադրություններով։ Պատմաերկրագիտական թանգարանի մշտական ցուցադրության ցուցանմուշները 6000-ն են, ասում է տնօրենը, իսկ ընդհանուր թանգարանային ֆոնդը ավելի քան 50000 ցուցանմուշ է պարունակում։ Այն բարբերաբար թարմացվում է նաեւ Ժաննա Արստամյանը թանգարանների կենսագործնեության մեջ կարևորում է ժամանակավոր ցուցադրությունների կազմակերպումը, այդ գործունեությանն աշխուժություն հաղորդելու տեսակետից համարում անգնահատելի։ Առանց ժամանակավոր ցուցադրությունների թանգարանները կվերածվեն մի մեծ պահեստի, ասում է նա։ Սուսաննա Համբարձումյանը Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի ամենահին աշխատակիցներից է։ Թանգարանի գլխավոր ֆոնդապահն է, աշխատում է 1990-ականներից։ Ֆոնդի արժեքավոր ցուցանմուշներից է պատմում։ Երազանքն է, որ այդ ցուցանմուշներն իրենց արժեքին համապատասխան պահպանության վայր ու պայմաններ ունենան։ Ազգագրության բաժնից օրինակ լավ գորգեր ունենք, որ շատ հիանալի են իրանք եւ լավ արժեք են ներկայացնում մշակույթային։ Օրինակ ունենք Գերենից բերված քաշաթաղի շրջանի ցուցանմուշներ, որ էլի շատ յուրահատուկ են, նմանատիպ չունենք։ Ցլակերպ, մարդակերպ արձանիկներ, պայմաններ չկա։ Ես եղել եմ Երևան թանգարանների ֆոնդեր ունեմ եղել, ծանոթացել եմ այդ պայմաններին, համատելի չի։ Մինչև 44-օրյա պատերազմը որոշում կար Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանի համար նոր տիպային շենք կառուցելու մասին։ Նրա շինարարությունն արդեն սկսված էր։ Աշխատանքների առուտի բաժինը կատարված այն Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակին կից է։ Պատերազմից հետո օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ պատճառներով շինարարությունը կասեցվել է։ Իհարկե շատ հիանալի կլիներ, եթե Արցախը, որը ունի հիանալի պատմություն, ունենա հիանալի թանգարան, ժամանակակից պահանջներին համապատասխան, ֆոնդերը լինեն համապատասխան համապատասխան աշխատասենյակներ լինեն, լաբորատորիա լինի, համապատասխան գրադարան լինի գրականությամբ, որպեսզի մենք կարողանանք լիարժեք իրականացնել մեր գործունեությունը։ Փուսով ենք, որ ամեն ինչ կխաղաղվի ու մեր թանգարանային շենքը, որը կիսատ է մնացել, կկառուցվի եւ մենք ունենանք վեհաշուկ թանգարան, որտեղ կարող ենք ներկայացնել մեր հերոսական մեր հազարամյա պատմությունը։ Թանգարանի տնօրինությունն աշխատակիցները հույս են պահում վստահում, որ այն չնայած Արցախում արկա խնդիրներին, այնուամենայնիվ կկառուցվի ու կտրամադրվի Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանին։ Իսկ մինչ այդ կարևոր հարցերը պիտի լուծվեն, որ เป զի Արցախում խաղաղ լուսաբացներ ու շքեղ թանգարանային գիշերներ լինեն, ինչպես նաև արցախցիների հետ այդ լուսաբացները դիմավորող ու թանգարանային գիշերը Արցախի շքեղությամբ հիացող օտարերկրյա այցելուներ Սրփու Հիվանյան Արցախ լրատվական